Pes han pes? Anna ar marek, deus brest. Un ti pes ino? Meus ke, o ran meus met brazoare. eh? Pet per pes? Per tre tout. Peche kar di e Giaou, o rar meus met meus kar be chiwas. Pes han pes? Anna ar marek, deus brest. Un ti pes ino? Meus ket, o ran meus met brazoare. eh? Pet per pes? Pevar tre tout. Nu peche kar di e bet? Giaou, o hard dimeus, met meus karbe chiwas.